makka osmoni zulm sitam qor bulutlari bilan qoplanib ketgan ashu zulmatli kunlarning birida zulmga uchirg'ichlarning yo'lini yo'ritib bir chaqmoq chaqnadi u bo'lsimi hamza ibn abdul radhiyallohu roziyallohu anhuning musulmon bo'lishi bilan g'arib bechoralar qalbida chaqnagan shodlik chaqmoqi edi hamza besatning oltinchi yilining oxirlarida musulmon bo'ldi uning shu yili zulhajji oyida musulmon bo'lganligi to'g'riroq uning musulmon bo'lish jarayoni mundoq bo'ldi bir kuni abu jahl safa tig'ida rasulullohning yenidan o'tib ketib uni nihoyat sat tillar bilan haqoratladi buningga qarta rasululloh gap qilmay jim turgan edi u texmu azvaylab qo'liga bir tal toshni olib, rasulullohning beshig'a eli tosh bilan urib uning beshini yeribatdi hatto shurqirab qon iqib ketdi Ondan u Kabi yenidagi Qurayshlarning majlis o'rnini qaytib, ashular bilan birga o'ltirdi. Abdullah ibn Jad'onning bir dediki, Safa tig'idagi to'ralg'usda yuqorqi ahvollarni boshdan oxir ko'rib turgan edi. hamza o'qiya yaroqlarini tatir esib ovdin qaytib kelayotganda yilqididek hamziga abu jahlning rasulullohga qilgan nohaq yo'lsizliklarini ko'rgan peti aytib berdi buni anglagan hamzining qattiq g'azibi o'rladi da abu jahlni izlab yurgan peti ketib qoldi u quraysh ichida g'ururi eng kuchli azmat edi u hech birog'ini to'xtamadi qaraganda u abu jahlni uchrasa eli qo'l soladigandek qilibdi u masjidga kirgan peti abu jahlning yoniga kelib to'xtadi va uningga ey jigdichi qerining bolasi teqisan mening qerinishimning o'g'lini tillayotsamsan albuki man uning dinida tursam dedi ondin uning kallasiga o'qya bilan urib uning kallasini yerivatdi natijada bani mag'zum ya'ni abu jahlning qabilasi kishilari bilan bani hoshim kishilari qo'zg'ilib ketdi bu chog'da abu jahl abu ammarga chiqilmanglar manmi uning qerindishining o'g'lini urgan edim dedi Әмзінің мұсылман болышы дәстәпті өз пүштіден бір кішінің қорылынышыға чедімағалықыдың болған еді. Кейін Аллах оның қалбіні ислам нұры білән юртып әтті. Шының білән о, үзілмәс арқанғы чың есілді де, оның білән мұсылманлар зор дәрежеде іззәт вә күш қуәт тапты. Өмәр ибн Хаттабның мұсылман болышы. Әшу қатмақат зұлым стәм тумаллары білән қырәлішіп кеткен Мәкке асмынында тосаттын яны бір чақмақ чақты. Оның нұры авалқыдың нұрана әм күштіктәк қылатты. u bo'lsimi Ömer ibn Xattobning "Men musulmon bo'ldim" degan so'zining aks sadosidan urilgan chaqmoq nuri edi. U Be'satning 6-yili Zulhijja oyida Hamza radhiyallohu anhudan 3 kun keyin musulmon bo'ldi. Payg'ambar alayhisalom uning hidoyat tepishiga duo qilgan edi. İmam Tirmizi İbn Ömer radıyallahu anhu'dan va Tabrani ibn masud va anaslardan naql qilgan hadisda payg'ambar aleyhisselam duo qilib "Ey Allah, islom dinini Ömer ibn Hattab yoki Abu Jahl ibn Hishamdan iborat ikki kishining sanga yaqinroq biri bilan azizligin degan edi. Bu ikki kishining ichida Ömer ibn Hattab Allohga bakroq yaqin ekan deyilgan. Ömerning musulmon bo'lish jarayoniga oid hadislarning har qaysi taraflariga chuqur nazar silib ko'rganimizda, uning qalbiga islom nurining daxil bo'lishi tadrijiy bo'lganligi ma'lum. lekin gapning xulosasini bayon qilishdan avval bu zotning ruhiy dunyosidagi kaskin jang qilayotgan murakkab ideviy to'qinish va davolg'ushlarni so'zlab o'tishga to'g'ri keladi umar roziyallohu anhu mijazi chus qaram tabiatligi bilan hammaga tunishliq teman kishi edi o'z vaqtida musulmonlar uning dardini oz tortmagan ahvoldan qaraganda umar roziyallohu anhuning ko'nglida qarma qarshi es tuyg'ular kaskin tirkishib ketgan u ba'zida ajdodlar uzundan beri amal qilib kelayotgan an'anaviy odatlarni hurmatlab qon tomiriga singib ketgan o'yin tomosha emasligiga berilsa ba'zida musulmonlarning jasur qiyofati va aqida yo'lda har qancha azob uqubatlarni lazzat sinashlaridan ajablanadi ondan bir aql egisi bo'lish sifati bilan uning ko'nglida islom dini tashabbus qilgan aqida va tutib yo'l boshqa dinlardagi har qandaq bir aqida va ijtimoiy yo'linishdan ilg'or ham oqibati xayrlik bo'lishi mumkin degan o'y xiyollar uning bilan kuch sinishadi shunga u mushularni o'ylasila bir qismini bo'lib oxirini chiqarolmay g'amga petib cho'ng kichik tinib jimib qoladi umar ibn xattob roziyallohu anhuning musulmon bo'lishi to'g'risidagi hadislarning xulosasi shuki u bir kuni uyga qaytmay sirtni qo'nib qilishga to'g'ri kelib haramga keldi va kabining yopiq ichiga kirib xiyol surib o'ltirdi payg'ambar alayhissalom uningga xeli yaqin joyda o'ri turib namoz o'qiyotdi namozda sura haqqoni tilovat qilgan edi shuning bilan umar qur'onni tinglab go'zal fasohatidan zo'q elishga boshladi u mundoq degan azbiroyi xudo man ko'nglimda bu chuqum qurayishlar aytganidek shoir deytdim u o'qib kelib qiroatining davomida bu qur'on albatta hurmatli payg'ambarning allohning dargohini yetkazgan so'zidir u shoirning so'zi emasdir sizlar nihoyatda oz kishisizlar qur'oni karim sura haqqo qirqinchi va qirq birinchi oyatlarni tilovat qildi man ko'nglimda undoq bo'lsa chuqum koin ya'ni chiroqchi dedim u u koinning so'zi emas sizlar nihoyatda oz nasihat olasizlar u olamlarning parvardigori tarafidan nozil qilingandir qur'oni karim sura haqqoning qirq ikkinchi va qirq uchinchi oyatlarini oxirgacha o'qidi shuning bilan mening qalbimga islom nuri tajalli qilib kirdi mana bu islom nurining umarning qalbiga tunji qatim big urib kirishi edi lekin uningdagi jaholiyat iqimiga bo'lgan moyillik koni an'aniga bo'lgan aqida va ajdodlarning yo'liga vorislik qilish ideyasining qora ko'langilari uning qalbida o'rtayotgan haqqoniyat yolqinni yepib olganlikdan u bu qor ko'langi orqasiga yo'gilib qolgan pok es tuyg'ularga parvo qilmasdan islomga qarshi harakatini davomlashtiravergan edi Ömer tabiatning ittikliği va Rasulullohga bo'lgan o'chmanligining qattiq kuchlikligidan bir kuni qilichini qinidan sug'urib, Rasulullohni o'ltirishni ko'ngliga pukib uydan chiqdi. Yo'lda uning Nuaym ibn Abdullah Naham yoki Bani Zuhradimmi yoki Bani Mahzundimmi bir kishi yo'liqib, "Qayerga mengayotsan, ey Ömer?" deb so'rab qoldi. Ömer "Muhammadni o'ltirib yutay deb mangdim" dedi. U kishi "Muhammadni o'ltirib qo'ysang, Bani Hashim jamiyati va bani zuhra jamiyati senimi omon qo'ymasmikin devidi umar sanmi o'z diningni tashlab murtad bo'lgan o'xshamamsan ajab muhammadning erqini yoqlab qolding'u dedi nuaym undoq bo'lsa men seni bunidinmi ajablanarlik bir ishga boshlab bormaymi sening hamshirang va kuyovning ikkisi yangi dinni qabul qilib sening diningni tashlayotishdi dedi buni anglab umar uchqandek ularning uyiga bordi Bu çağda onların uyida Qabbab ibn Arad qulida Sura Taha tutilgan qog'ozni to'liq holda ularga Qur'on tilovat qilib berib o'ltirardi. U xilidan beri mushu uyga kelib, ularga Qur'on o'kitib qo'yib ketadi. Qabbab Umarning oyoq tevishini anglabla uyning bir bulung'i mukinib oldi. Fatima, ya'ni Umarning hamshirisi, eliq Sura Taha tutilgan varaqni palasning ostiga tiqib etdi. Umar uyga yaqinlab kelganda, u yerda Qabbobning qiroat qilayotgan ovozini anglagan edi. shunga u uyga kiribla man boyam yeninglarda anglag'inim kimning ovozi u deb so'roq qilishga boshladi er xotin "Муш mush ikkimizning paring'i xolos boshqa ovoz anglamadik deb javob berishdi umar ahvoldan qaraganda sizlar ikkalan o'z dininglarni tashlab murtad bo'lgan o'xshaysizlar dedi shuning bilan uning kuyo'g'li "Эй umar agar haqiqat sening diningning g'ayrida bo'lsa qandoq qaraysan devidi umar g'azab bilan itilib berib kuyovlini yiqitib ostiga besilib butun kuchi bilan mushlig'ini turdi bu chog'da uning hamshirisi fotima kelib umarni yo'ldishining ustidan ittirvatdi umar uning yuziga tatir mush bilan birni qo'yib etildirvatdi uning eg'iz burunlaridan qon eqishga boshladi ibn ishoqning rivoyatida umar hamshirisining beshiga urib yerivatgan deyiladi shuning bilan u darg'azab bo'lib ey umar agar haqiqat sening diningni g'ayrida bo'lsichu man allohdan boshqa hech iloh yo'q muhammad alayhissalom allohning bandisi va payg'ambaridir deb guvohlik beraman dedi umar bularning musulmon bo'lganligini jazmlashtirdi va singlisining chiroyidan eqiyotgan qonlarni ko'rib qattiq pushaymon qildi va xijolat his qilib ilqivorqinglarni elinglar men o'qib ko'ray dedi Fatima uningga yig'ilgan holda "Sen degan betorat, bitorat tursan, uni xohlagancha tutishga bo'lmaydi shunga avval g'usl tarat ilib kel Ondan dedi umar o'rnidan turib g'usl taharat ilib keldi andin hiliqi varaqni qo'liga ilib o'qishga boshladi nihoyat shafqatlik va mehribon allohning ismi bilan boshlayman umar buni o'qib nihoyat yaxshi go'zal ismlar ismlarg'u dedi andin sura tohani o'qishga boshladi hatto u allohning man haqiqatan ibodatga loyiq ollohdirman mandan boshqa hech ma'bud yo'qdir yolg'iz manga ibodat qilg'in meni zikr qilish uchunla namoz o'qig'in qur'oni karim sura toha 14 to'rtinchi oyatga kelvidi bu nima degan shirin kalom bu nima degan ulug' so'z meni muhammadni qishig'i boshlab beringlar devatdi habbob umarning iliq so'zini anglab asta qadam ilib uydan chiqdi va xush xabar ey umar man sening rasululloh payshanba kechasi ey olloh islomni umar ibn xattob yoki abu jahl ibn hisham bilan azizligin degan duosining ijobat bo'lib qilishingni umid qilaman rasululloh hozir safa tig'ining yanada bir qo'rug'da dedi shuning bilan umar qo'lidagi yalon qilishni g'ilobga silib yeniga osdi Ondan Xabbob aytib bergan hilqi qo'ruvga qarab yurib ketdi u bir hazodan keyin hilqi qo'ruvni izlab tepib darvozasini chekdi Bir aylan darvozaning yo'chqidan qarab umarning qilich osgan holatda darvoza oldida turganligini ko'rdi-da, darhol qaytib kirib rasulullohga xabar qildi qo'ro ichida ozoda o'ltirishganlarmi gurrida jam bo'ldi hamza radhiyallohu anhu bu taroqturuqni ko'rib sizlarga nima bo'ldi deb so'raydi ular Ömer kepti, Ömer kepti, deyişdi. Hamza, Ömer kelsin imi qopdu. İşini echinglar. Agar yaxshi niyyətli kelgan bo'lsa, biz mu yaxshilik qilamiz. Navoda yomon niyat bilan kelgan bo'lsa, o'z qilichi bilan o'zini uzdımız, dedi. Bu Rasulullah Rasulullohga vahiy nozil bo'layotgan bo'lib, öyünün ichkarisida edi. U Ömerning oldiga chiqib, uning bilan taşqırqı uyda uchrashdi va uning qilich osadigan bel tasmasidan tutib qattiq yushidi va mundaq dedi: "Ey Ömer, Аллах сенің әққыңда Вәлид ибн Муғира әққіні назыл қылғандәк, сені рәсва қылыдыған азап ұқыбәт айты назыл қылмығыча, бұ яман пәйліңден янмамсән. Ей Аллах, маны бұ Өмәр ибн Хаттаб. Ей Аллах, İslam dinini Ömer ibn Hattab bilen əzizligin, dedi. Şunun bilen Ömer, mən Allah'tan başqa heç ilah yox. Muhammed aleyhisselam Allah'ın bendisi ve peygamberidir dep guvalıq vermem, dep musulman boldu. Qoludakilər bunu anlap hayacinini bosolmay allohu akbar deb to'lib etdi bu ovozni kaba atrofida yig'ilishib o'ltirgan mushriklarmi angladi umar roziyallohu anhu g'ururi kuchli keskin odam edi shunga uning musulmon bo'lishi mushriklar orasida ig'ir xursinish va o'ng'aysizlanish kayfiyati paydo qildi musulmonlarga bo'lsa izzat hurmat va shodxuromlik libosini kiydirdi ibn isoq umar roziyallohu anhudan rivoyat qilgan hadisda mundoq deyiladi man islomga musharraf bo'lgandan keyin ko'nglimda makkiliklardan rasulullohga hammadan bak o'chmanlik qildiganlarni tasqab o'tkazdim dedimki abu jahl rasulullohga bak o'chlik qiladi man uning uyiga berib eshigini qoqdim u chiqib ey umar seni qaysi shamol uchirib keldi dedi man uningga man sanga o'zimning allohga va allohning payg'ambari muhammad alayhissalomga iymon keltirganligimni va u elib kelgan dinga chin tutib ishonganligimni uqtirib qo'yay deb keldim dedi u ishni yuzimga doqqi deb yetib, yo'qol ko'zimda yo'qol xudo seni mo, sen ilib kelgan mo xayrlik qilmasin dedi ibn Jawziyning rivoyat qilishicha umar roziyallohu anhu bunday degan mushriklar avam xalqdan bir kishining musulmon bo'lganligini anglasa uningga hammasi o'lishib uratdi ammo bir odamning hamma odamga taqobul turish qimodori yetmaydi Men musulmon bo'lgan chig'imda tog'am os ibn ishamning qishig'i bordi va uningga o'zimning musulmon bo'lganligimni uqtirib edim u javob qaytirmayla uyga kirib ketdi umar yana mundoq degan ondin yana quraysh kotivashlardan birining qishig'i balkim abu jahl bo'lsa kerak uning yanig'a bordim va uningga o'zimning islomga musharraf bo'lganligimni devidim u o'rilibla kirib ketdi tarixshunos ibn hisham va ibn javiz xulosalagan holda mundoq deyishdi umar musulmon bo'lgandan keyin jamil ibn mamar jumahiy degan kishining qishig'i berib o'zining musulmon bo'lganligini uqtirib qo'ydi u quraysh xalqi ichidagi gap to'shish mohiri edi shuning bilan u butun ovozi bilan umar murtad bo'pti deb to'lig'ili turdi umar keynida turib bu yolg'on aytidi balki man islomga musharraf bo'ldim deydi shundoq qilib ular umarning atrofiga devaylab kelib yomishib urdi hatto kun tush bulay deb qolgan edi oxiri umar herib o'ltirib oldi ular umarning beshida qarab turishyapti umar ularga xohlaganinglarni qilinglar alloh bilan qasamki agar bizning sonimiz ko'proq bo'lgan bo'lsa sizlarni qoyil qilmoqchi bo'ldi qilmaydim dedi mushu vaqadan keyin mushriklar umarni o'ltirmoqchi bo'lishib uning uyiga bostirib bordi imom buxoriy abdulloh ibn umar roziyallohu anhudan rivoyat qilib mundoq deydi bir chog'da umar qo'roda biz bilan birga edi qaraganda u toza xotirjam emasdek qiladi uchtim tut qo'rug'a os ibn voil kirib keldi u ustiga yo'lliq raxta rido va yipakdan kashtilangan ko'ynak kiyib olgan edi u ibn sahmi jamoatidan bo'lib azaldan bizning ittifoqdoshlarimiz edi u kiribla otamga san nima bo'ldi deb so'radi umar sening tarafdorlaring meni musulmon bo'lganligim uchun o'ltirmoqchimish deb javob berdi oz mumkin emas man hargiz yo'l qo'ymayman dedida qo'ruvdan sirtqa chiqdi u mushu gapni qilgandan keyin mening yurkim joyiga tushdi qarasam odamlar sallak eqib kelayotibdi oz ularni oldin to'sib naga borsizlar deb so'radi ular Ömərnin uyiga aşı murtatning uyiga, deb javob berishdi. As ularga, "Men uninga yo'l qo'ymayman", degidi. Halqi g'avg'ochi odamlar bir-birlab qaytib ketishdi. Ibn Ishoqning rivoyatida Alloh bilan qasamki, ular Ömərning atrofidan soldirilgan kiyimdeklar yo'qilishdi deyiladi. Mana bu mushriklar orasida paydo bo'lgan davolg'ush va malmonchilik. mujohid ibn abbosdan naql qilgan hadisda mundoq deyiladi. Мен Өмәр ибн Хаттабтан сен неме үшін Фаруқ деп аталдың деп сорсам, у Хамза менден 3 күн бұрын мұсылман бопты екен dedi. Ondan u o'zining musulmon bo'lish jarayonini so'zlab berib mundoq dedi. Men, ya'ni musulmon bo'lgan cheg'imda, ey Rasululloh, biz o'lsakmi haqiqat ustida, yashasakmi haqiqat ustida yashaymiz emasmi? degan edim. Rasululloh, albatta shundoq. Alloh bilan qasamki, sizlar o'lsanglarmi, yashasanglarmi haqiqat ustida o'lib tirilasizlar, dedi. bu chog'da man yoshirinib yurishning nima hojati seni haqdin bilan avatgan alloh bilan qasamki biz cho'qim oshkorlanishimiz kerak dedimda darhol ularni ikki sap qilib tizib ko'chaga chiqdik biriga hamza bosh bo'ldi yana biriga man bosh bo'ldim hayvi bilan qadam tashlab olg'a ilgirlab oxiri masjidga kirib o'ltirdi qurayishlar meni va hamzini musulmon sepida ko'rib mislsiz xursindi qattiq musibatnak bo'lishdi shu kuni rasululloh meni faruq ya'ni haq nohaqni ayirg'uchi deb atab qo'ygan dedi abdulloh ibn masud mundoq degan biz umar musulmon bo'lgan qadar kabi yonida oshkora namoz o'qishga petinolmaydik suayb ibn sinon rumiy roziyallohu anhudan rivoyat qilgan hadisda u mundoq degan umar musulmon bo'lgandan keyin islom oshkora bo'ldi biz shuningdan boshlab ochiq oshkora da'vat ilib bora oldik baytullohning atrofiga yig'ilib halqa bo'lib o'ltira oldik ixtiyoriy tavob qildik yo'lsizlik qilganlarga taqobil turib haddidan eshib ketganlarga radiya berdik abdulloh ibn masuddan rivoyat qilingan hadisda u biz umar musulmon bo'lgandan beri qaddimiz ko'tarilib azizlanib qoldik degan